Euskal irigune elkargoa sortu Ezberdintasun haundiak baziren lugalde bakotzen artean, langileen, lantxari eta primetan. Horien harmonizatzeko Euskal Elkargoak ontu proiektua salatu zuten duela guti ondarkine biltzaile batzuk, ertete galtzea asteburuko lana gutiago pagatua eta lantxarietan ere apaltze bat. Orduan langile eta sindikatuekin bilduta, Elkargoko arduradunek argi zuten ezberdintasun horiek orekatu behar zirela, maider behotegi, giza baliabide eta zarduratzen den Euskal Elkargoko lehendakari ordea. Euh, nous avons euh, reconfirmé par écrit, de façon à rassurer les agents sur la démarche que l'on a engagée, où aucun agent ne perdrait de pouvoir d'achat. La majorité se verrait valorisée dans leur pouvoir d'achat. C'était l'ambition de la collectivité pour réduire ces inéquités. Langileekin eta sindikatuekin mintzatu ondotik beraz, aterabide bat atseman ahal izan dute, elgarrizketa sozialak ukandu fruitu, CFDT eta laben adosmen ardietxi dute, atik CGTek ez du onartu, maiter behotegi. Aujourd'hui, après un vote favorable de deux organisations syndicales sur trois sur ces rapports proposés, le conseil d'agglomération a largement validé ces propositions et ces démarches. Larumatian lantzarien erregimenaz, baita ere lanaren definizioa iraupena eta lan antolaketaz egin proposamenen alde bozkatu du beraz autetxen gehiengo haundi batek besteak beste, hori keinu azkartzat hartzen du maider behotegik. Et moi je salue ce vote parce que c'est un signe fort envers les agents pour une mise en application au 1er janvier 2019. Euskal Elkarroko ondoko bi bilkura osoak importantak izanen dira, azaroaren hiruan dotazioetaz eztabaidatuko dute eta abenduaren amabostian komunitate interesaz baita ere kompetentzietaz.